Elduden hilabeteetan bi proiektu nagusi ditugu, beraz lehena izanen da uh, eh, gaztean bilgune bat foaie jen idekitzia. Doni bane garazin, beraz garaziko jaialaian lokal bat eskaini diego egiko etxiak. Informatzeko eta elkartzeko toki bat izanen da. Proiektu horrentzat eh, gazten mobilizazioa galdeginen dut, haien lekua izanen delakoz, eta ez dut nik eh, lokal bat asmatu nahi haien zat, baizik eta elgarrekin asmatzia. Eh, Lekuuntan gazteak libre izanen dira, egin nahi du tenarekin, nola antolatu, zer erosi edota eraiki, Eh, Bistan dena hor izanen naizela haiekin uh, asmatzeko eta plantan ezartzeko proiektua. Atelierak sortuko dira ene ustez, adibidez eh, mubleak, uh, antolaketak, eraikitziak, tinduak, Eta hor, eh, beraz, eh, motibatu din eta eh, zure inguruan pasamezua. Mhm. Beraz, jai alaian, ondoko hilabetetan nahi duzila ideki lokal hori erriko etxak eskainirik, ze lokal mota da, zer da, gela bat edo... Bai, da, gela handi bat, astapenean uh, izirentzat izanen dena, eta pentsatzen dugu besteekin idekitzia, elgarrekin lan egiteko eta elgarrekin proiektuak montatzeko. Beaz, basen aforuan hori berria da, beste lekuetan egiten da, eh, gisa hortako txempluak badira edo? Alor, adibidez, e, ustaritzen eta azpajnen badira ele lokal batzu eh, gazteentzat, izirenak, Eh, gero, eh, aipatzen lan ditugu be, badakizien uh, gaztetxeak edo bilguneak. Hor, ijiren lokala izanen da uh, egiazki informatzeko eta gazteak elkartzeko. Ez hori, laster, idekiko da, beste proiektu urbiletan, zer uh, pentsatia duzu? Alor, hor, pentsatzen dugu udarako eh, foro bat egitia, Forum DT delako bat antolatzen ari gira, ustaritzeko eta azpahneko iziekin. Gu, eh, basena fajoako afajoako enfo foroa proposatuko du garazi inguruan, ez dugu haino tokirik uh, eh, izanen da apideren amaseian egun osoan, amasei eta hogeita amak urte arteko entzat, idekia izanen dena. Nera behentzat ere pentsatu dugu, udan uh, aktore izaitia ez da bakarrik lan egitzia, beraz eh, izanen dira eh, stand batzuk nera behentzat ere. Lanak, osasuneko langileak sekatzen duten enplegatzaileekin, entehimak presentatzeko haien lana eta momentuko lan proposamenekin, Mission lokal, bidaiatzeko manerak eta dispositiboak zein diren hoitaraziz. Prebentzioak, bai oinezkoen sigurtasuna eta bai PSEan, beraz horiek dira eh, lehen sokorriak eh, horiek animatuz, BAFA eta jeps, kirola eta animazioa, animazaile batekin bere lana ipatuz. Eta bukatzeko, hor izanen gira ere, IJI, CV eta autagaitzen laguntza proposatuz eta voluntario xantirak aipatuz adibidez hor e, eh, zat. beraz hori, egun eh, osoan apirilaren amaseian egin duzu? Bai, hori da. Eta MP gatzaile batzuk entzuten balimagitu, eh, stand bat nahi duena, deitzen lan nu, Bai, beraz, eh, zure telefona zenbaki emanen dugu, 06 irurogoita ameka, irurogoita lau, larogoita amalau, irurogoita sei telefona zenbakirat deitzen alda. Enplegatzaile batek, edo gazte batek, edo zoin informazioaren zat, behaz, eh, gazte guneko eh, arduraduna zira, eta juntagarria, beraz, egun guziz, eta urte guzian. Mil esker zuri. Mil esker.